Quick and Snow Show. Xin chào các thính giả yêu mến của Snow và người bạn, người giúp việc của Snow là Quick. Nói Quick là bạn của Snow là đủ rồi, việc gì phải đế thêm người giúp việc sần Snow rõ chán Chưa khảo đã sưng rồi oh, hay Quick tôi là người thật thà mà Cái tính thật thà của Snow thỉnh thoảng lắm mới thấy xuất hiện Nếu thực sự thật thà thì người ta đã Thôi thôi bắt tay vào việc đi Quick nói rông dài lắm đấy <laughs> Thôi thì thôi Snow có cái kiểu chấm dứt câu chuyện mỗi khi thấy có vẻ bất lợi cho mình Ấn tượng thật đấy ừ, Snow sinh ra là để gây ấn tượng với người khác mà lị Và để in dấu ấn vào trái tim của Quick Thật ra câu nói đầy đủ phải thế này này Người ta phải cố sống sao để không là hạt cát biến mất trên mỗi bước chân qua và để in dấu vào trái tim người khác một lần chia tay là một lần thất bại đôi khi người ta cần một điều đơn giản sự có mặt và như thế là đủ bạn thính giả địa chỉ now gạch dưới n gạch dưới ven gạch dưới ntda yahoo.com đã viết như vậy trong bức thư gửi Quick and Snow gửi cậu người đầu tiên tớ yêu trời đang mưa cậu ạ có lẽ đây là những dòng cuối cùng tớ gửi đến cậu cậu à tớ tưởng tớ làm được quên được và buông tay cậu ra một cách dễ dàng hơn thế nhưng khó thật khóc không làm tớ thấy thoải mái hơn nên tớ đã không khóc Giờ đây tớ hiểu được rằng sẽ chẳng có gì mãi là riêng của tớ, cả hai đều sống quá tự tôn và kiêu hãnh nên cũng khó dung hòa với nhau cậu nhỉ. Tớ không trách, trách làm sao được khi bỗng nhiên người ta biết lạnh lùng và xa lạ, yêu đã khó, gìn giữ lại khó hơn, níu kéo lại càng không được. Nhưng thực sự thấy buồn vì cậu đã thay đổi, không còn là của riêng tớ nữa. Tớ quen với cái nhận nhiều hơn cái cho, nên giờ đây thấy mất mát nhiều quá. Có lúc ngồi lặng nhớ về những cái nắm tay, nhớ về những câu mắng yêu của cậu, nhớ những buổi sáng cậu gọi điện để đánh thức tớ dậy hay chỉ đơn giản là cái béo má mà tôi nhớ quá Có lẽ tớ phải quên đi thôi Tớ sẽ quên và bước tiếp trên con đường không có cậu Chúng ta không thể tiếp tục là bạn nữa rồi Vì tớ không đủ vị tha Cũng không đủ dũng cảm Nhìn người tớ thương yêu Yêu thương một con người khác Có người đã từng nói với tớ Yêu thương là buông tay ra phải đến lúc tớ nên dừng lại và sẽ sang ngả khác rồi. Cứ kiên nhẫn chờ đợi hay hy vọng điều gì đó là việc tớ không nên làm đúng không? Tớ sẽ mỉm cười và buông tay để cậu ra đi. Mấy hôm trước tớ vẫn không thể chấp nhận sự thật tớ mất cậu rồi. Còn giờ, tớ nghĩ khác cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuộc sống là vậy, đôi khi tớ không nắm được những gì tớ cần. Cậu hãy để lại chút gì cho riêng tớ, Việt nhé. Giờ thì tớ phải quay lại là bản thân tớ thôi, quay lại để là tớ trước kia. Tớ trước kia sống luôn cười, kể cả trong khi đang đau, và thế mới là tớ. Tạm biệt cậu nhé, tạm biệt những gì mà người ta gọi là quá khứ. Anh chị thân, anh chị làm ơn phát tặng em ca khúc Now and Then của Blackmore's Night em ở địa chỉ nào gạch dưới n gạch dưới ven gạch dưới ntd a yahoo.com years I thought we'd still hold on But when I reach for you and search your eyes I see you've already gone That's okay, I'll be fine I've got myself, I'll heal in time But when you leave, just remember what we've had There's more to life than just you I may cry, but I'll make it through. And I know that the sun will shine again. Though I may think of you now and then. be in peace. cry, but I'll make it through. And I know that the sun will shine again. Though I may think of you now and then. And that's okay, I'll be fine. I've got myself. email gửi từ địa chỉ lang sinh a yahoo.com anh chị thân em và anh ấy đang có những tháng ngày rất hạnh phúc bên nhau cuộc sống với hai chúng em sẽ toàn một màu hồng nếu không có ngày ấy cái ngày mà hai chúng em sẽ phải xa nhau anh ấy sẽ phải nhận công tác tại nha trang trong 3 năm chúng em đã xác định rất rõ nhưng khi ngày ấy đang đến gần thì em lại thấy buồn và sợ quá em thấy buồn vì sắp phải xa người mình yêu và thấy sợ tình yêu của chúng em sẽ phai nhạt vì thời gian và xa cách Hôm nay em muốn nhờ anh chị phát tặng cho em ca khúc Honey của Tara và gửi giúp em tới anh ấy là Phan Hữu Huấn, sinh viên lớp K37B, Học viện Quân y với lời nhắn: Anh ơi, anh thường nói với em là tình yêu như ngọn lửa, khoảng cách như cơn gió, cơn gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn. Em tin anh và tin ở tình yêu của chúng mình sẽ vượt qua mọi khoảng cách về không gian và thời gian. Em sẽ đợi anh, yêu anh rất nhiều. các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ làm cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Quick, ừ? Quick có biết làm cách nào để cho một cô gái mê tít mình không? à mà hỏi Quyết câu này thì quá bằng đánh đố nhỉ nếu biết thì những buổi tối thứ bảy chủ nhật Quyết đã không phải đến ngồi ăn vạ ở nhà Snow rồi mà nhân tiện á phải nói thêm là bà hàng xóm nhà Snow không thích cái điệu huyết sáo Quyết đâu nhá sao lãng mạn quá hả không phải nó sai nhạc quá thể và làm cho đứa cháu mới sinh nhà bấy giật mình từ nay thôi nhá quay trở lại với câu hỏi làm thế nào để một cô gái mê tít mình và câu trả lời là phải tài giỏi và ý chí. Chúng ta cùng nghe câu chuyện của bạn ở địa chỉ loanmt3a@gmail.com. Thời tiết thủ đô đang nắng nóng dần lên, Đúng không anh chị? Sài Gòn thì đang mát dần bởi những cơn mưa đầu mùa và cứ mỗi khi trời mưa, em lại nhớ anh ấy. Em và anh ấy gần nhà nhau, một tỉnh thuộc miền Bắc, cách đường chim bay không đến 1 phần 10 cây số, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ biết đến nhau nếu như em không để ý anh ấy sau một lần tình cờ. Sau lần đó, anh đã làm em mê tít, tài giỏi và ý chí. Chúng em quen nhau khi em mới là cô sinh viên đại học năm thứ nhất ở đất Sài Thành, còn anh đang là thực tập sinh bên Trung Quốc tưởng chừng như quá xa nhưng bọn em vẫn liên lạc thường xuyên nhờ chiếc điện thoại di động hữu hiệu ghê gớm người ngoài sẽ tưởng rằng khoảng cách xa như vậy sẽ chẳng đưa tình yêu đến đâu sẽ chẳng có kết quả gì nhưng chúng em thực sự yêu và hiểu nhau anh chị à với chúng em khoảng cách chỉ là thử thách để chứng tỏ tình yêu dành cho nhau và đến bây giờ em đã là cô sinh viên năm thứ ba ở thành phố mang tên bác còn anh là kỹ sư đang làm việc tại thủ đô quen nhau đã 2 năm rồi nhưng sinh nhật lần đầu của em anh ấy lại quên và chẳng nhắn một tin tức chúc mừng tới khi em dùng rằng trách móc Sắp tới là sinh nhật lần thứ hai, sau hai năm yêu nhau, không biết anh ấy có còn nhớ không nữa. Buồn quá anh chị ơi. Dù em biết rằng anh ấy rất bận, rất bận và em luôn lấy lý do đó để không buồn, nhưng con gái mà dễ buồn lắm. Em mong anh chị phát tặng em ca khúc GC Ben, cuốn sổ nhật ký với tiếng hát của Kelly Chen cùng với lời nhắn tới chính mình. Lam Toan ơi, em hãy cố gắng lên, cố gắng thật nhiều. Con đường em đi có dập dềnh trong gai, có bão táp mưa rông thì hãy không ngừng cố gắng em nhé con đường ta đi không gian nan thử thách thì trên con đường ấy sẽ chẳng dẫn ta đến đâu cả và với lời nhắn gửi tới người yêu em ở địa chỉ hải gạch dưới v2bkboy@yahoo.com anh ơi công việc có bận rộn thì anh hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nha em yêu anh bây giờ và mãi mãi về sau chúng mình hãy cùng xây đắp ngôi nhà hạnh phúc anh nhé hãy luôn đợi em nghe anh 被守候，寂寞在找我。我看见自己写下的心情，把自己放在卑微的后头，等你等太久，想你泪会流，而幸福快乐是什么？ 痛的哭了，哭的累了，日记本里页页执着，记载着你的好，像上瘾的毒药，它反复骗着我。 上烟，让你走，烧掉日记，重新来过。我看见自己写下的心情，把自己放在卑微的后头。 太久想你泪会流，而幸福快乐是什么？爱的痛了，痛的哭了，哭的累了，日记本里页页执着，记载着你的好，像上瘾的毒药，它反复。 Email gửi từ địa chỉ đỗ ngân 90 a còng gmail.com. Ngồi một mình nhìn những dòng xe cứ vụt qua, ồn ào thật vội, thấy thèm được lang thang. Nhớ những sáng tờ mờ thong dong đạp xe lên lăng xem thượng cờ, được hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng, được bắt đầu ngày mới với nhạc quốc ca hùng tráng, với lá cờ đỏ thắm bay lên, bay lên cả những hy vọng thèm ngồi bờ hồ đọc một cuốn truyện và cảm nhận cuộc sống. Thèm đứng trên xe buýt và nghe radio, xô đẩy chen lấn cũng thấy dễ chịu hơn, tự nhắc mình cuộc sống mà. Thèm cả những tối hạ cờ, ngắm cuộc sống, thấy ngày trôi qua thật bình yên. Thèm được sống ở thời quá khứ, thời mà cha ông đã hy sinh cả tuổi trẻ nơi bom đạn khắc nghiệt. Thèm nghe câu chuyện chiến tranh, chuyện về những người lính, nghe để thêm yêu cuộc sống này, tự nhủ rằng mình phải cố gắng. Mong một lần được đặt chân trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, một lần được đặt chân xuống địa đạo Củ Chi, một lần được đặt chân đến K9, K84, nơi chiến tranh qua đi, ấp ủ mong ước được một lần bước chân ra đảo, cảm nhận nắng và gió mặn mòi của biển, cảm nhận những hy sinh vất vả của những người lính đảo. Thật lạ khi có ai đấy lại không thèm cái cuộc sống này, cuộc sống ở thì hiện tại. Và em chúc mọi người một cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp. Em mong gửi tới các anh bộ đội đang làm nhiệm vụ ngoài đảo chút tình cảm từ đất liền. Mong các anh luôn luôn vững vàng cùng với ca khúc More Than Words của nhóm Extreme. bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ làm cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Let's spin it up. Email của bạn ở địa chỉ nativenicity@gmail.com. Một mùa hè nữa lại tới, hoa bằng lăng thì màu tím, hoa điệp thì màu vàng, hoa phượng thì màu đỏ. Tất cả các loại hoa đặc trưng cho mùa hè đều đã nở rộ, mỗi loại một màu riêng biệt nhưng thiếu đi một loại thì mùa hè sẽ không còn cái hơi hướng đó nữa. Cái hơi hướng mà bao lâu nay ta theo đuổi, ta cố nắm bắt, ta cố chắt chiu và dành dụm qua mỗi một mùa hè. Kể từ mùa hè đầu tiên ta không còn bạn kề bên, thời gian trôi đi, mùa hè vẫn vậy, các loài hoa vẫn vậy mà sao có những giá trị tưởng như không bao giờ thay đổi thì nay đã ngày một đổi thay vì sao vậy một mùa hè vắng hình bóng thân quen của bạn với ta thật khổ sở ta bị cái nóng gay gắt hành hạ những cơn mưa rào trượt đến trượt đi như đùa giỡn với tâm hồn mang đầy những kỷ niệm những đêm yên tĩnh khiến ta nao lòng đến mất ngủ nhưng bạn không biết đâu vì bạn đang hạnh phúc mà thật sự rất hạnh phúc đấy vì đã không dưới một lần bạn khẳng định với ta điều đó ta chỉ tiếc rằng ta không phải người đó Ta xin lỗi bạn, ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn bạn mà thôi. Mùa hè với ta cứ như vậy, ta sẽ vẫn lang thang trên những con phố, giữ cho riêng mình những sắc màu kỷ niệm trên từng ngọn cây bằng lăng, điệp và phượng. Ta vẫn sẽ bước đi một mình như vậy thôi và bạn sẽ không biết đâu vì bạn đang hạnh phúc mà. Tâm sự trên đây em viết riêng cho Quick và Snow mà thôi. Mong rằng may mắn những dòng ngắn ngủi này sẽ một lần được đọc trên sóng radio. Tất nhiên là kèm theo một bài hát tặng cho chính em cùng người bạn đó. Bài hát mang tên A Beautiful Match do Jason Mraz trình bày. Cảm ơn anh chị. Em là Nguyễn Anh Tú, đang học Đại học Bách khoa Hà Nội. Yêu anh chị cùng chương trình rất nhiều. got the best of both worlds. You're the kind of girl who can take down a man and lift him back up again. You are strong, but you're needy. Humble, but you're greedy. And based on your body language and shoddy cursive, I've been reading. Your style is quite selective, though your mind is rather reckless. Well, I guess it just suggests that this is just what happiness is. And what a beautiful mess this is. It's like we're picking up trash in dresses. hurts when the kind of words you write kind of turn themselves into knives and don't mind my nerve. You could call it fiction, but I like being submerged in your contradictions, dear. there quick and probably have to do with your insecurities. There's no shame in being crazy, depending on how you take these words. I'm paraphrasing this relationship we're staging. And what a beautiful mess this is. picking up trash in dresses. Well, it kind of hurts when the kind of words you say kind of turn themselves into blades. Kind and courteous is the life I've heard, but it's nice to say that we played it after taking a guess when the only answer is yes. email của bạn gửi từ địa chỉ trung economia@gmail.com. Hai anh chị, em là một du học sinh ở nước ngoài, mặc dù không thể trực tiếp nghe Quick and Snow Show trên radio, nhưng em vẫn thường xuyên theo dõi trên mạng. Hôm nay em lấy hết can đảm, cũng vì một lời hứa với người ấy của em để viết thư cho anh chị, hy vọng sẽ được phát sóng trong một ngày gần đây. Em và người ấy quen nhau cũng khá lâu rồi, nhưng vì khoảng cách về không gian em không dám nói với người ấy, nhưng bọn em vẫn thỉnh thoảng có liên lạc với nhau. Gần đây em biết người ấy của em có chuyện buồn và em đã hứa sẽ viết thư cho anh chị để gửi cho người ấy một bài hát, hy vọng sẽ được phát sóng. Nhờ anh chị gửi tới người ấy của em ca khúc With You của Chris Brown với lời nhắn: Người yêu à, anh biết giờ em vẫn đang buồn và rất giận vì chuyện đó, nhưng hãy nhớ em luôn có một người yêu bên cạnh và chờ đợi em chia sẻ mọi buồn vui với em. Hãy vui lên em nhé anh sẽ mãi mãi bên em dù cho chúng ta có cách xa bao nhiêu. gotta see you, boo. And the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. Hey, little mama, ooh, you're a stunner. Hot little figure, yes, you a winner. And I'm so glad to be yours. You're a class all you're And ooh, little cutie, when you talk to me, I swear the whole world stops. You're my sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one of a kind, and you mean to me what I mean to you. And together, baby there is nothing we won't do. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. Girl, you're my home. And oh, I'm into you. And girl, no one else would do. Cause with every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet it's hard night with the lover they like who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, with you, girl. With you, with you, with you, with you, with you. Oh, girl, I don't want nobody else. Without you, there's no one left. Then you're like Jordans on Saturday I gotta have you and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything. Yeah, I got you. I don't need money. I don't need cars. Girl, you're my all. Yeah, yeah. I'm into you, and girl, no one else would do. Cause with every in every hug. You make me fall in love, and now I know I can't be the only one. I bet his hearts all over the world tonight with the lover of they like who feels what I feel when I'm. Cause if I got that, then I'll be straight. Baby, you're the best part of my day. I need you, I gotta see you, boo. And the heart's all over the hey. world tonight. Said the heart's all over the world tonight. Boo, yeah. They need it, boo. They need it. They gotta see it, boo. Said the heart's all over the world tonight. Hearts all over the world tonight. oh. oh. oh they'll know one else would do. Cause with every kiss and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet his hearts all over the world tonight with the love of their life who feels what I feel when I'm các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ làm cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web của VOV Giao thông. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 571 526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Người ta nói rằng cách tốt nhất là để cho tình yêu chữa trị những vết thương do tình yêu gây ra Ừ, về lý thuyết thì đúng như vậy đấy, nhưng không phải lúc nào nó cũng phát huy được tác dụng trong thực tế đâu. Nếu chúng ta vội vàng đến với tình cảm mới khi chưa hoàn toàn sẵn sàng thì kết quả là làm khổ không chỉ một người. Sao mà Quyết biết? Nghe cái như Quyết đã có kinh nghiệm cay đắng rồi nhở? khi người ta đã là chuyên gia thì cái gì người ta cũng biết hết nhá, hiểu không? Hiểu rồi, nhìn Quyết là hiểu ngay. Kinh nghiệm nó hiện lên mặt thế kia cơ mà nhưng mà chúng tôi không định hỏi kinh nghiệm của Quick đâu, chúng tôi muốn được nghe một câu chuyện của thính giả cơ. Quick đọc đi này. Thư của bạn gửi tới địa chỉ gấu bắc cực gạch dưới 210 a yahoo.com. Vậy là cũng đã 4 năm rồi từ ngày em yêu anh, đã gần 2 năm rồi từ ngày anh nhận ra tình cảm của em, nói lời yêu em và cũng đã gần một năm rồi từ ngày anh vô tình nói lời chia tay. Vậy mà em thấy tất cả vẫn như ngày hôm qua. Em đã khóc thật nhiều, nước mắt sao cứ lan dài mỗi khi nhớ anh. Đã bao lần em tự nhủ phải mạnh mẽ lên rằng anh không đáng để em tiếc nuối, nhưng em không thể. Ngày mất anh, em tưởng tất cả đều sụp đổ trước mắt em. Em đã phải ép mình trở thành người bạn bên anh như ngày xưa, vì em vẫn muốn được bên anh, vì em vẫn yêu anh thật nhiều. Em đã tìm đến tình yêu mới. Em tưởng như vậy sẽ quên được anh, nhưng em đã lầm. Em càng thấy em yêu anh nhiều hơn, đau nhiều hơn. Nhưng đến một ngày, ngày anh lại một lần nữa làm tan nát trái tim em khi nói ra những lời vô tình đó. Em khóc trong đau đớn khi nhận ra mình ngốc nghếch. Mà đúng thôi, anh vẫn bảo em ngốc mà Giờ thì chúng ta không thể làm bạn được nữa rồi. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì câu nói đó, dù em vẫn yêu anh hơn bao giờ hết. Em sẽ quên được anh. Em chỉ cần thời gian mà thôi. Kỷ niệm bên anh sẽ chôn sâu mãi mãi. Tạm biệt mối tình đầu, chúc anh hạnh phúc bên những người mới. Anh Quyết và chị Snow thân nhờ anh chị gửi giúp em ca khúc That Is Love của Tokyo Square, bài hát mà em lại nghe mỗi khi nhớ tới người ấy. Người ấy là Đinh Khôi Nguyên, sinh viên năm thứ nhất trường đại học Mỏ Địa chất. Cảm ơn anh chị rất nhiều. to your dark blue eyes. I can feel you searching my heart. You'll find there's no need to hide. We know that is love. Now I'm looking through your heart. I can tell that it is true love. Thank you for the times we had. We know that is love. Don't tell me that's love not waiting for us. If we really want to, we can try. But you and I gotta make it happen. Since we know that is love. Don't tell me that's love not waiting for us. If we really want to, we can try. What you've done, we know that it is love. Every time when I think of you, it always lingers into my mind. I still wanna hold you close. We know that is love. wanna share my dreams And I hope that you will be there Please do love me like before We know that is love Now I'm looking through your heart I can tell that it is true love Thank you for the times we had We know that is love don't tell me that's love not waiting for us. If we really want to, we can try. But you and I gotta make it happen. Since we know that is love. Don't tell me that's love not waiting for us. If we really want to, we can try. What you've done we know that it is love. Now I'm looking through your heart. I can tell you that it is true love. Thank you for the times we had. We know that is love. Don't tell me that love's not waiting for us. If we really want to, we can try. But you and I gotta make it happen. Since we know that is love. Don't tell me that's love not waiting for us. If we really want to, we can try what you've done. We know that it is love. Every time when I think of you, it always lingers into my mind. I still wanna hold you close. We know that is love. của bạn ở địa chỉ búp bê baby không biết khóc a còng yahoo.com gửi anh chị yêu. Em nghe chương trình từ rất lâu rồi và cũng gửi một vài thư tới anh chị nhưng chưa được may mắn lắm. Hôm nay lại một lần nữa ngồi viết mail cho anh chị và rất mong lần này em sẽ được may mắn hơn. Anh chị thân yêu, em chẳng biết bắt đầu nói lên những dòng cảm xúc có trong em sao nữa, chỉ là cảm giác rất lênh đênh. Em yêu một người mà mọi người nói rằng người đó chẳng hề hợp gì với em cả, về tất cả nhưng em vẫn vượt qua mọi thứ và quyết định yêu vì em nghĩ rằng đó là mảnh ghép mà em đang thiếu nhận lời yêu anh và cũng xác định là thời gian ở bên cạnh anh chỉ là vài tháng và rồi sẽ chờ đợi, chờ ngày anh trở về. Yêu anh và ở bên cạnh anh chưa đầy 4 tháng, nhưng tình yêu của em dành cho anh thì thực sự rất nhiều, nhưng mà là con gái mà em luôn tỏ ra hờ hững, nhưng chẳng bao giờ thừa nhận rằng đang yêu anh rất nhiều và đôi lúc thấy mình thật ngốc nghếch. Hôm qua nghe anh nói tuần sau anh đi đặt vé mà lòng em đau nhói, cho dù cũng đã xác định tư tưởng rồi đấy, thế mà vẫn rất buồn và rất sợ, sợ cái cảm giác ngày anh đi, và sợ em sẽ không thể vượt qua 4 năm xa cách được. Ngày 21 tháng 6 tới sẽ là ngày kỷ niệm 99 ngày em nhận lời yêu anh. Em muốn gửi tặng anh một món quà nhưng không biết phải làm sao nữa. Em nghĩ đến ngay Quick và Snow Show và rất mong anh chị gửi tới gió yêu của em ca khúc Love Song của Rain với lời nhắn Gió ơi, sói yêu gió nhiều lắm, 4 năm có thể rất dài và sói cũng không biết chuyện gì sẽ đến trong 4 năm đó nữa, nhưng sói sẽ cố gắng để đi quãng đường đó tốt nhất, chờ ngày cơn gió trở về. Cảm ơn anh chị rất nhiều Em là sói số điện thoại 0979 362 819 và gửi tới gió số điện thoại 0946 949 218. Email của bạn ở địa chỉ thu trang gạch dưới nva.yahoo.com Gửi anh, người đã đi qua và để lại rất nhiều dấu ấn trong em Anh à, đêm qua là lần thứ hai em mơ thấy anh Vẫn con người ấy, địa điểm ấy Anh vẫn như lần cuối cùng ta gặp nhau Vội vã và dường như chỉ đợi em có một giây lơ là Thì sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em Trong mơ em cứ luôn phải chạy theo và tìm anh khắp nơi Mệt nhoài và đau đớn Sự mệt mỏi đã bóp nghẹt trái tim em Làm em không thể ngon giấc ở đó em còn thấy anh luôn cố gắng tránh mặt em Dù nhìn thấy em nhưng anh vẫn coi em như người xa lạ Còn trong thực tại thì sao? Có lẽ thực tại chỉ khác trong mơ rằng em không chạy theo anh Cũng không tìm anh thôi Anh à, chúng ta quen nhau đến nay cũng đã 4 năm rồi Vậy mà thời gian ta bên nhau chỉ là những khoảng rời rạc vô cùng ngắn trong suốt 4 năm dài ấy Anh cứ xuất hiện rồi lại biến mất Như em chưa từng quen ai có tên là M là anh đó Anh luôn bận rộn với những dự định, kế hoạch cho tương lai của anh anh bận đến nỗi như anh nói, anh không còn thời gian cho bạn bè của anh và chắc chắn trong đó có cả em. Nay em đã tìm được một người yêu em thật lòng, luôn biết lo lắng và chăm sóc cho em, luôn xuất hiện mỗi khi em cần một bờ vai. Còn anh, em sẽ cứ để anh chạy theo những gì anh đam mê và em sẽ cố gắng không để cho một góc nhỏ trong tim em có anh làm xáo trộn cuộc sống của em nữa. Anh à, em biết anh không có thời gian để nghe Quick and Snow Show đâu, anh bận thế cơ mà. Mà nếu có nghe, anh cũng sẽ chẳng thể ngờ rằng người em đang viết về lại là anh, anh nhỉ. Và xin nhờ anh chị gửi tặng em và anh ấy số điện thoại 0934 999 xxx ca khúc White Flag của Tidal với lời nhắn. Anh à, có rất nhiều người đã đi ngang qua em, nhưng anh là người đã để lại dấu chân sâu đậm hơn tất cả. Tuy nhiên đã từ lâu, anh sẽ mãi chỉ là những dấu chân chứ không thể nào là người mà em cần được nữa. Dù đôi khi những ký ức về anh làm em nhức nhối và nhớ đến anh, nhưng đó cũng là một chút thoáng qua thoáng qua giống như anh cứ đến rồi đi vậy cảm ơn anh chị rất nhiều Thank you. but I will. a child hà.286a.gmail.com Đã một năm con xa nhà, xa tổ ấm đông vui của gia đình mình. Con vẫn còn nhớ đúng cái ngày con nhập học, mẹ đi xét nghiệm ở bệnh viện ca và được chuẩn đoán là bị ung thư. Bố, anh chị và con đau xót không nói nên lời. Mẹ dặn dò anh chị em con biết bao nhiêu điều từ nhỏ đến lớn, cứ như thể là mẹ sắp đi đâu đó thật xa. Bố im lặng. Cả nhà mình quyết tâm đưa mẹ đi chữa bệnh qua bao nhiêu chặng đường từ phẫu thuật cắt bỏ khối u đến truyền hóa chất, rồi cuối cùng là tia xạ. Con biết mẹ đau lắm, đau cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng mẹ đã vượt qua hết. Bây giờ mẹ đã trở về với bố, với nhà mình, con ngồi đây nhớ bố mẹ lắm, con thèm được về với mẹ. Chúc mẹ mau khỏe và cả nhà mình luôn ở bên mẹ. Cùng với ca khúc Home của Chris Daughtry. into the night Trying to hide the pain I'm going to the place where love and Feeling good don't ever cost a thing And the pain you feel's a different kind of pain are getting old. So I'm going home.